А сега ќе продолжиме со нашата тема за Христовата човечка природа. Мијата сабота вечер зборував за самата човечка природа, од што е составена, и цитиравме некои библиски текстови од Елена Вајд, кои што ја објаснуваат вишата и нижата природа. Бидеќи имам искуство според кое Овие теми се доста шкакливи за многу верници и многу тешко може да ги разберат, бидејќи се чини дека кога се дискутира овие теми, особено кога се допираме до Христа, неговата човечност, изгледа како да одиме по тенок мраз. И јас некако Не сакајќи да оставам погрешен впечаток, решив да ја преслушам целата проповед од мијатата сабота вечер. Значи, таа проповед ја насловив Homo sapiens, <laughs> иако тоа не го спомена овде. <laughs> Отпосле ми текна тој наслов. <clears throat> И, фала на Бога, се израдував што не кажав ништо погрешно кога си ја преслушував. Значи, бев јасен дека Христос немал похоти, тоа беше кажено од ова место, и така е снимено, Значи, немал похоти, што значи грешни телесни желби. Меѓутоа, јас поставив реторички прашање, откако ги читавме цитатите за а, Христовата, за човечката природа воопшто, нижата и вишата природа. Вишата природа се состоеше од совеста, умот и волјата, нижата природа од апетити, односно желби и страсти. И тоа постоело така и во природата на Адам пред да сгреши, значи кога бил создаден. И поставив само реторички прашања. Дали Христос имал апетити и страсти? При што не кажав ништо. Дали имал или немал. И сега јас би сакал да тука обрна внимание на некои опасни, но брзоплети заклучаци. Особено кога сакаме да одговориме на ова прашање. Значи, затоа имам чувствувам потреба дека треба да се продолжи со оваа тема, бидејќи искуството покажува дека мнозина, вклучувајќи и теолози, едноставно имаат проблем со разбирањето на овие работи. И сега, јас би сакал на самиот почеток да ви предочам еден конкретен проблем што се случи дискутирајќи на оваа тема. Со разни браке и сестри на интернет, например. Јас го споменав, некаде пред нова година беше актуелна таа дискусија исто така, ноември и декември месец. Оно што го говоревме пред две саботи за Христовите браке, евреите втора глава. Така и Христовите браке се посветени луѓе, новородени луѓе, луѓе што ги имаат светиот дух – и луѓе кои што го имаат Христовиот ум, иако го имаат истото тело, кое што и тој го имал од Витлеем до крстот. И реагира веднаш една сестра, која што е доста активна така, и се занимава и со пишување на книги, И вели, меѓутоа не, не, не, може, не може Исус да бил на иста почетна, од ист, иста почетна положба со, со нас. Јас велам, па јас не реков дека Исус имал, бил на иста почетна положба како и ние. Напротив, мејата савота споменав дека ние, сите ние имаме грешно наследство, грешно минато. И најголемиот светец на оваа земја е човек што имал грешно минато. Тоа Исус го немал. Затоа, за нас, посветувањето е процес кој што почнува од некаде и представува еден вид раст. Во тој процес, постепено човек се очистува од разни работи кои што не му се веднаш јасни на самиот почеток. Можно е Светиот Дух да открие, да открие работи во вашата совест и во вашиот живот, кој што, за кој што допрва треба да се покајате. Меѓутоа, со Христа тоа не било случај. Затоа и го споредив со бескосен леп. Не се работи за тоа каква била почетната Христова положба. Христовата почетна положба морала да биде совршена, бидејќи тој бил безгрешен Божи син бидеќи тој го имал светиот дух по природа, а не како ние по посинување, како што вели апостол Павле. На прашањето дали Христос имал страсти, треба да се одговори со не. Но дали знаете зошто? Не затоа што имал поинаква човечка природа од нас, е тука грешен мнозина адвентистички теолози и протестантските теолози воопшто. Сето тоа потекнува од Августиновата теологија, според која Христос имал различна природа од нашата. Значи, не затоа што имал различна природа од нашата, туку затоа што имал посветен ум, односно, затоа што го имал светиот дух, ја имал во себе од почеток преизобилната Божја благодат. Апостол Павле ја нарекува Божјата благодат преизобилна, таму во Римјаните 5.20, сеќавате. Божјата благодат преизобилува. Колку год да е силен гревот, Божјата благодат е посилна од него. Затоа благодатта може, им располага се толкава сила, во потполност да ги умртви сите телесни страсти. И ја тоа го знам од искуство. Илјадници и милиони може да посведочат со, со, со такви искуства. Проблемот е што ние не сме постојани. Затоа апостол Јаков не нарекува непостојани. Ние не сме секојаш на такво ниво. Често пати паѓаме, се враќаме повторно во нашите земски грижи, во, нашите, во нашата лична психопатологија, бидејќи апостол Павле телесни човек го нарекува душевен човек, односно психички човек во, втор, во 1 Коринтијаните втора глава. Ние не сме постојани, може да доживееме најубави искуства со Господа, но не остануваме таму. Утре задутре, нов ден и не може да се живе од стара слава. Треба нови искуства со Господа ново предавање. Секој нов ден треба да биде нов почеток. Значи, во Библијата можете да најдете многу стихови, например, оние кои што се Христови го распнаа своето тело со желбите и страстите. Ако живеете според телото, ќе умрете. Но ако со Духот Божи ги умртвувате телата, дел, делата телесни, ќе живеете. Значи, тоа е искуство кое што го имаат и луѓе од оваа земја, значи верници, а камо ли Исус. Затоа, ние на Исуса не му припишуваме страсти, бидејќи да се рече дека некој има страсти, значи свесно да ги негува. Меѓутоа, ако не ги негува, ако тие му се умртвени од светиот дух, тоа не значи дека тој има поинакво тело или поинаква природа. Да се подсетиме. Што бил проблемот со човековата природа после падот во греф? само така кажавме, проблемот бил тој што човекот не можел само со своја сила, само со своја волја да ја контролира нижата природа. Значи, желбите и страстите. Му, потребна му е благодат, потребна му е надприродна сила, потребен му е светиот дух. Во Христовиот случај, значи, тој сега го зема истото тело, нашата грешна човечка природа, нашата падната човечка природа, и кога тој би бил само човек, не би можел да не би можел да Значи, само човекот да би бил Исус. Не би можел во грешната човечка природа да војува со гревот. Меѓутоа, Исус не, не ни можел да биде само човек, теоретски. Бидеќи е Божиот син од вечноста, тоа значи дека тој во старт дошол со таа преизобилна благодат, со силата на Светиот Дух во себе тој од секојаш го имал она што го нарекуваме Христов ум, и зашто читавме порано. Значи, денеска, во ова грешно тело, така наречено во Библијата, иако телото не може да греши само по себе, ние можеме да бидеме или грешници, значи, луѓе заробени од страстите, заробени од законот на гревот, или да бидеме победници како Исус, да го имаме неговиот ум, Светиот Дух, Божјата благодат. Не постои трет случај, значи не постои човек без Божјата благодат, без Христовиот ум, кој што само со човечка волја може да ги контролира своите страсти. Тоа, тоа не постои. Значи, реалноста е дека човекот не може сам Тој е роб на гревот и единственото решение е што? Да стане како синот Божи, да стане Христов брат или сестра. Значи, со Христовиот ум во истото тело да живее еден комплетно нов, победоносен живот. Трето не постои. Реалноста покажува дека трето не постои. Не може да се живее свет живот без Божијата благодат, без да се распне телото, без да се умртват телата, односно плотта да се умртви со, со светиот дух. Исто така, не може човек сам да ги контролира своите желби и страсти. Е сега, тука постои еден друг момент. Цитирајќи ги зборовите на Елена Вајд, често пати го читав овој поим страсти, бидеќи таа го потребува. Самата човечка природа направила овој поим да стане двосмислен. Односно, поимот страст, што подразбирате вие под страст? не постојат само телесни страсти. Многу што може да ви стане страст, например, музиката може страст да ви Јас често пати велам некои работи што многу ми се допаѓале порано, пред да поверувам, ги уживав со страст. Дали тоа некој филм, дали тоа било дугме, дали тоа шах, дали не знам што Сега може да го правам истото, да слушам нешто, ама не е тоа истото. Ја знам каква, со каква страст некогаш тоа сум го доживувал, сега може да ми се допаѓа пак, ама не е тоа истото. Го неам истиот однос. Во историјата зборот страст или пасија или патење значи страдање, не значи не значи, на пример, похоти или телесни желби или во што, во што се на пример. Христовата последна седмица од животот пред распетието е наречена страстна седмица. заради тоа и филмот на Мел Гибсон. Не се мисли на страсти во денешна смисла на зборот, туку се мисли на Христовите страдања. Нели, затоа и беше напишена, дали од Хендал беше, пасија според Матеј, че цели музички композиции се напишани со тој израз, пасија. Значи, да патиш, да страдаш. Како одеднаш тоа Значи, страста значало страдање, патење, и во тој смисол, во тој смисол може да се рече дека Христос го имал тоа, бидеќи тој токму затоа ја зел нашата човечка природа за да пати, за да, за да пострада. Еве да прочитаме уште два стиха од посланието до евреите во појаснение на оваа тема. Се враќаме во Евреите, втората глава. Прво, десетиот стих вели, зашто му прилегаше на оној, поради кого е се и од кого е се, при донесувањето на многобројните чеда во слава, или при прославувањето на многобројните чеда, преку страдање да го усоврши зачетникот на нивното спасение. И потоа веле бидејќи и они што осветува и они што се осветуваат сите се одеден, затоа Исус не се срамува да ги нарече браке. Значи, Исус требало да биде усовршен преку страдање, се вели тука. Тој си бил совршен. кога дошол. Мегутоа, требал да запознае, да вкуси страдања. Сега требал да тоа совршенство требал да го сочува преку страдање. Со други зборови, истата, истата тематика како во случајот со праведниот Јов. Значи, Јов бил верен и послушен на Бога, но сега требал да покаже дека е тоа истото, откако ќе вкуси страдање. Последниот стих што не го читавме пред две саботи, бидејќи завршивме 17-тиот дека Христос морал во се да личи на браќата за да биде милостив и верен првосвештеник пред Бога, за да ги очисти гревовите на народот. Тоа тогаш го објаснивме. Но сега 18-тиот вели зашто во она што сам претрпе, Откако беше искушан, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Значи, ако Исус не бил искушан во нешто, во што вие се искушувате, тој во тоа нешто не може да ви помогне. Затоа и четвртата глава вели 15 стих, зашто ние немаме таков првосвещеник што не може да сочувствува во нашите слабости. Зашто Исус може да сочувствува во нашите слабости? Бидеќи тој ги запознал нашите слабости. Или како што вели една книга, бил допрен со нашите слабости. Според англискиот превод на овој текст. Току таков, кој искусил се како и ние освен грех. Или во се беше искушан како и ние, освен грех. Со овие Павлови зборови, денеска многу адвентички теолози имаат проблем да ги прифатат. Тоа е реалност да го покажува. И еден теолог со четири факултета вака реагираше. Па тогаш, како може, ја што ги имам документирано, можам да ја го покажам. На брат Саша му ги в тие дискусии. Како може Исус да ми помогне мене, кој што сум грешник, кој што имам грешен ум? Значи, ако Исус го немал тоа, значи, во, во себе да искушен, нам освен грех, така? И сега тој изведува заклучок, па тогаш Исус не може да се пак Исус не може да ми помогне, бидејќи јас сум грешен. Јас сум имам направено гревови. Штом штом он го немал тоа искуство, како може да ми помогне? Затоа што на вистина постојат искушенија во нашиот живот постојат искушенија што се резултат на нашите гревови. Пример, мене во моментов не ме искушува ништо да запалам цигара, што не сум бил пушач, не сум бил страстен пушач. Не ме искушува дрога, бидејќи никогаш не, не сум бил зависен од тоа, па, па да имам во мене нешто што сега ќе ме влече кон тоа. Или еден куп други работи. Значи, многу искушенија што ние ги имаме во животот се резултат на нашите гревови. Такви искушенија Исус нема, бидејќи тој никогаш не сгрешил. И сега поставува теологот прашање како може таквиот Иисус сега да ни помогне. Очигледно тој како да бара некој таков спастил кој што, кој што изгрешил, кој, кој што имал удел и во греот. Библијата е јасна, како што и одговорив на споменатиот теолог. Библијата не учи дека стариот и грешниот човек треба да се спаси. Стариот и грешниот човек треба да умре треба да цркне. Стариот и грешниот човек, Библијата учи, треба да биде распнат. Стариот и грешниот човек не треба да се спаси. Тоа е Евангелието. Исус ги спасува оние што се новородени. Не стариот и грешниот човек. Тој треба да умре и да биде распнат. Постојат два начина како да умре и да биде распнат. Првиот е да дозволи Божјата благодат да го уништи, да го распне и потоа да го воскресне во нов живот. А ако ја одбива Божјата благодат и сака да се живее понатаму во греот, вториот начин е да биде ликвидиран после Божиот суд во огненото езеро. Значи, Библијата учи дека стариот и грешниот човек треба да биде распнат, треба да биде погубен, треба да умре, не да се спаси. И Джон Си Вагонер тоа го нагласува, исто така. Грешникот не треба да се поправа, туку треба да умре. Меѓутоа, кога ќе умре, ако умре на благодатниот начин, со вера, Господ ќе го воскресне како нов човек. Во нов живот. И таквиот, таквиот може да биде спасен. И треба. Ако пак не сака да умре, ако не сака да падне, Исус вели да падне, да се раздроби на карпата. тоа што ќе се случи? Карпата која ќе дојде, ќе падне врз него и ќе го здроби. Како и да е, мора да умреме. Но потребно е да умреме за гревот, отколку во гревот. Значи, потребно е да умреме за да воскреснеме, како што и Исус умре и воскресне. Тоа старо и грешно тело, тоа месо и крв за кој што зборувавме, требаше да биде погубено, за да воскресне сега новиот човек и со неговото воскресение на вистина да се постави еден нов почеток за целиот човечки род. Една нова супериорна благодат, милост и се разбира дека дека е тоа така Исус го покажал со тоа што после воскресението тој има друго тело. Тој веќе има друга човечка природа. Дали ние треба уште сега да имаме некое ново тело, за да бидеме Христови браке? Не. Не е потребно. Не е потребно. Господ сака да го имаме Христовиот ум, да го имаме, да имаме неговата благодат, да го имаме неговиот дух, за да ги победиме искушенијата. Тоа е многу интересно. Ако забележите и во Стариот Завет, Господ секојаш така постапува со својот народ. Кога има опасност, тој не го зема својот народ за рака и да го крие од опасноста. Туку го му вели искочи надвор, со очи се. Како што имавме онаа лектира, за прво деление или беше онаа лектира, со Орхан и Русокосио. <laughs> значи, кога ќе дојде проблем, опасност, криза, искушение, предизвик, Господ вели, излези и соочи се. Како Давид, излези против Голијат. Господ не зема за рака да не крие од опасноста. Господ не го разгалува својот народ. Тој ни вели, излези, соочи се. Царот Јосефат се соочил со голема обсада, голема непријателска војска. Господ вели, излези, соочи се. Господ така да излеземе, да се соочиме со опасноста, ама со негова сила. Значи, тој дава средства како да го победиме искушението, а не, не да се криеме да го избегнеме искушението. Тоа е науката на Библијата од прва до последна страница Дека треба да се биде победник, а не оној што ескивирал. Треба да се соочиш, но тие одат во монастири за да се соочат <laughs> со проблеми, меѓутоа не треба проблемите да ги бараш таму. <laughs> Проблемите се доаѓаат и тука. Проблемите доаѓаат и тука. може и собствениот дом да го претвориш во манастир. Исфрли телевизор, исфрли интернет, исфрли. Не купувај некои видови на храна, купувај само некои видови на храна. Ти имаш собствениот дом да го претвориш во манастир. Излези на планина живе, како што вели на вајта. Надвор од градовите. Занимавај се со бавча и така натаму. Не треба да се отиде буквално во манастир. Искушенијата, меѓутоа, секаде да ги наследат. Не може да избегаме од нив. Ако па некој отишел во манастир, мислејќи дека така ќе избега <laughs> од искушенија, се прелажал гадно. Но не, тие велат дека одат токму затоа да се искушуваат, тоа се наречени искушеници. Меѓутоа, искушенија имаме на секој чепор. Некои самите се ги правиме самите сме виновни што не снаѓаат некои искушенија. Но постојат искушенија кои што не можеме да ги избегнеме и не треба да ги избегнеме, туку кои што Господ дозволува да дојдат на нас. Значи, кои што можеме да ги наречеме судбина, условно речено. Значи, Господ сака да, ги, да се соочиме со нив. И зошто сака да се соочиме со нив? Затоа што Господ сака да бидеме победници, да го победиме искушението. Кога ќе победиме некој искушение, тогаш ние се го поправаме ја поправаме она особина на карактерот, што пред ни била слабост. Ако не сме биле искушени, ако не сме поминале ни става борба, нема, нема да се поправиме, нема да бидеме усовршени. Самиот Исус требаше да биде усовршен, како што прочитавме, преку страдање, значи преку искушение. Тоа е природен закон. Значи, Господ не создал роботи за да надвор од нашата слободна волја, врши корекции и поправки во нашиот карактер, туку дозволува искушенија за да се соочиме со нив. Тоа е единствениот начин. Единствениот начин да Господ не усоврши е да поминеме низ борба, низ сито и решето, а он, он ги обезбедува средствата за победа, оружијето. Ама треба да се соочиме со борбата, а ако нема борба, ако нема борба, нема, нема да се совршиме. Не постои друг начин. Луѓето може да се лажат дека Господ може би наприродно може да интервенира, да не коригира Не, Не, не постои така. Господ не создал роботи, создал луѓе со слободна волја. И во никого од нас тој нема да чепка без нашата слободна волја. Тоа е факт, тоа е реалност. И Библијата тоа го проповеда. Како што реков, од прва до последна страница. Затоа сите ние кои што сме многу слаби, никакви, дали Давид бил силен кога искочил пред Голијат? Не, бил слаб. Бил послаб од најслабиот израелски војник. Бил толку слаб, што кога царот Саул му ја дал неговата опрема, не можел ни да ја носи. Значи, ние сме слаби, ние сме грешни, ние сме никакви. Ние сите патиме, страдаме. Меѓутоа, Господ ја обезбедил силата за победа, Благодат. ништо друго. А таа е преизобилна. И Господ сака да се соочиме за да станеме победници, да се соочиме со гревот, со непријателот, со секој искушение, за да станеме победници. И затоа во секоја порака до седомта цркви на оној што победува, на оној што победува, на оној што победува. Драги сестри и драги пријатели, Господ е силен и мокен да победи, тој е семокен. Да дозволиме да влезе во нашиот живот за да победи во нашето тело, како што победил во она тело што го зел од Дева Марија, некогаш пред 2000 години во Витлен. Нека му е фала и слава вечно. Амин.